Islamski učenjaci su složeni da se zekat daje na deve krave i na sitnu stoku. Misli se ovdje na ovce i na koze. I spominjali su jeli, hadise koji govore o tome i njih ćemo spomenuti usput, znači kada budemo objašnjavali ovo poglavlje i hadisu o tome je prilično jasni. Razilaze se recimo da li treba davati zekijat na konje. Da li se daje zekijat na konje. Većina islamskih učenjaka a od njih su i Ebu Jusuf i Mohamed bin Hasan Šejbani, učenici Ebu Hanife. Šta znači kada ovako kažemo? Većina islamskih učenjaka i dva učenika Ebu Hanife. Šta znači ove riječi? Znači da ostali učenjaki Anefiskog mesela nisu tog učenjaka. Bravo. Znači da Hanefijska pravna škola ne zastupa to mišljenje. Onda zašto bismo spominjali? Zašto bismo kazali ovo mišljenje zastupa taj, taj, taj i Ibn Abdel Bar i e, Al Qasim, na primjer. Ako nije isključeno time Malikijska pravna škola. Pa kada spomenemo znači, određene učinjake iz pravne škole, znači oni su izuzetak. Uprotiv, oni pripadaju dotičnoj pravnoj školi. Pa većina islamskih učinjaka, džumhur, znači ubrajajući i Ebu Jusfa i Mohameda, a, smatraju da se na konje ne daje zekijat. Da se na konje ne daje zekijat. Osim ako su namijenjeni za trgovinu. I oni ne prave ovde razliku da li se ti konji sami hrane, da li se negdje napaseju ili, ili ovaj ili hrani njihov vlasnik kupuje im hranu i da li se ti konji jašu ili e, rade, znači obične ili poslove poljoprivredne koje konji rade slično tome. I to dokazuju hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga bileže Buharija i Muslim u kome kaže Lejse alel muslimi fi feresihi wala fi gulamihi sadaqa čovjek nije dužan davati na svoga konja niti na svoga roba sadaku. Misli se, na što? Zekijat, jer sadaka je onako dobrovoljna u redu. Kada spomene, znači sadaka i negira se njena obaveza, misliš je na šta? Na zekijat, jer sadaka je onako nije, znači, obavezna. Dok smatra imam Ebu Hanife, i Zufar da je da konji koji su znači koji se hrane da se daje na njih koji samostalno se hrane i napasaju se da se na njih daje zekijat ako imaju znači konji da su i mužijaci i ženke zajedno jer mužijaci se ne mogu samostalno šta razmnožavati. Tako ne mogu ni ženke. Znači, treba je biti zajednički da bi se dalo na njih zekat. Dobro, šta je dokaze Ebu Hanif? Za prethodni hadis kod Buhari kod muslima nije jasan. Da se šta? Ne daje zekat. Nema zekat. Ebu Hanife koristi hadis koga bilože Buhari i muslim. Po kome stoji da će konji čovjeku biti nagrada ili da će ga zaštititi od siromaštva. Znači, da sa njima privređuje ili će mu biti grije. Znači, može se čovjek lako griješiti šta o? O životinju. Može se griješiti o životinju. I kaže na kraju i da ne zaboravi Allahovo pravo. Allahovo je pravo šta? Zekijak. Sada je zekijak. To je jedno tumačenje. A drugo tumačenje je da ne zaboravi Allahovo pravo u smislu da se lijepo ophodi prema životinji, da je redovno hrani, poji, da je ne preopterećuje teškim poslovima koje ne može izdržati. To je pravo Allahu azza da će čovjek biti pitan. Ittaqullaha fi hadi al-bahaim al-mu'jama, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bojte se Allaha u pogledu ovih nijemih životinja. Ona ne zakazati. I ona ne može kazati neću i ne mogu istoč o tome ona radi dok ne padne pa se čovjek treba bojati da ne bi ovaj zaglavio u džehennem ako žena zbog mačke ušla u džehennem i mačka čovjeku ništa ne koristi nema od nje posebne koristi ovaj kako je onda za životinje koje nam je uzvišen Allah podčinio i učinio nam je halal i učinio da imamo veliku korist i da jašemo na njima i dolazimo do mjesta do koji ne bismo došli osim uz veliki napor kako kaže uzvišen Allah te barake o teatru vidimo da je hadis ovdje džumhura jasni jel u redu hadis Ebu Hanife koga koristi onako znači postoji mogućnost tog razumijevanja no međutim hadis a, koji negira je jasan pa se jasni hadisi uzimaju i daje im se prednost nad hadisima koji šta imaju dvojaka značenja ili se eventualno mogu simbolično protumačiti ili postoji kod islamskih učenjaka znači postoje različite vrste, vrste tumačenja dotičnog argumenta tako da je obaveza uzimati jasan hadis što se tiče ostalih životinja poput magaraca, mazgi slično tome na njih se ne daje zekijat osim ako su namjenjene za trgovinu jer, jer govorili smo ono što je trgovačka roba to izlazi iz ovoga klasičnog propisa koji su uvjeti da bi čovjek trebao davati zekijat na životinu? Prvo je da dostignu nisab i govorit ćemo o nisabu, vidjet ćemo šta je to nisab kod ovih životinja. I da pregodine kod čovjeka. Da pregodine kod čovjeka. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe, kada je šejh Albani da je sahih, neki su ga smatrali slabim hadis. Nema zekijata u imetku dok ne pregodim. No, međutim, ovo je znači pravilo poznato je kod islamskih učenjaka po kome rade da imetak treba pregodiniti. I treći uvjet je da budu te životinje one koje se hrane ili postoji mogućnost da se hrane znači a, a da se ne pasaju na mubah način većinski dio godine to je znači od uslova da se na njih daje zekijat kada bismo znači uzeli negdje predjele gdje je stalno snijeg ili većinski dio godine snijeg ili su velike hladnoće mrazevi, ne mogu životinje znači napasati same, u tom slučaju bi šta? Ne bi znači bilo zekijata na te životinje. Jer braćo i metak da bi davao čovjek na njega zekijat mora biti, zato se i metku daje mogućnost da se razmnožava, koji se može razmnožavati. I metak koji se može razmnožavati, njemu se daje mogućnost razmnožavanja. Koji ne može, ovaj, on svakako ostaje, jeli, ovaj, ostaje i daje se zekijat od njega, kao na primjer na, na žitarici. Da budemo govorili, vidjet ćemo žitarice kada ubereš toga dana, daješ odmah šta? Zekijat. Pa to hakahu je ome hasadehi. Toga dana kada vadiš iz zemlje, daš žitarica, žitarica, ona se ne može više umnožiti. Gotovo je. Dok ako imaš 10.000 maraka, to se može umnožiti, je tako? Pa ti šarija da godinu dana vremena. Umnoži taj imetak, pa onda daj na njega, daj na njega zekijat. imamo četiri vrste, u ome slučaju imamo četiri vrste stoke. Prvo, mislimo na stoku, na deve, na krave, na ovce i na koze. Prvo da je ona koja se samostalno hrani, da je ona koja se samostalno hrani ili se napasa, jel većinski dio godine. I koja je namijenjena, znači, za razmnožavanje, a nije namijenjena za trgovinu. I na nju se daje zekijat. Imate životinju koju hrani čovjek, kupuje hran. Na tu se ne daje zekijat. I imate životinje koje rade koje se iznajmljuju kao deveta da se iznajme da se rade ili konji koji se iznajme To u naše vrijeme danas, znači, polako blijedi, polako, ali sigurno, znači, ovaj vid blijedi, no međutim, mijenjaju ga, jeli, savremena sredstva poljoprivredna, traktori, slično tome, ali je to nekada, znači, e, bilo, znači, aktuelno i ljudi su iznemljivali životinje i kod ovakve skupine nema zakijata, kod većine islamskih učenjaka suprotno kvalitijskim pravnicima i četvrto je da budu namijenjeni za što? Trgovinu. Namijenjeni za trgovinu. Pa se smatraju trgovačkom robom. Pa se na njih daje <clears throat> zekijat. Ako napune, znači, vrijednosti sama. Svejedno, hranila se same ili hranio njihov gazda, jahao i ne jahao i nema veze. One su šta? Trgovačka roba. Kupio je znači stado krava, stado ovaca sa nijetom da ih proda. Sačeka znači da dođe vrijeme kurbana pa da ih prodaje. Dok je kupio s tim nijetom, one su trgovačka roba. Bilo da ih, da, da ih hrani on sobom, da im kupuje hranu ili da ih koristi ili za bilo koju drugu svrhu znači da ovaj koristi a to neće ga znači osloboditi zekijat zekijat na devet ko bude imao manje od 5 deva muški ili ženski deva nema zekijata znači bile manje ili veće nije bitno nema u tome nema ne daje zekijata od Ebu Sidila Hudrija radi Allahom se prenosi da bileže Buhari je muslim da je poslanik sa osaleme rekao nema na manje od 5 deva sedak sedak ili zekijata ono što pređe preko 5 deva znači to na to se daje zekat i to se razumije iz ovoga hadisa i to se razumije iz podužeg hadisa a, kada je Ebu Bekara radijallahu anhu napisao pismo od Enesa se to prenosi u kome je pisao pismo u Bahrein jedno mjesto koje je bilo poznato u vrijeme nije onaj El Bahrein što je danas poznat jer kao država pa je rekao bismillahirrahmanirrahim kaže ovo je farz sadake ili zekijata koga je propisao ili postavio poslanik sa osrem muslimanima pa tako postupajte i kod koga se bude tražilo ova količina neka da a od koga se bude tražilo više neka ne da i onda je spominjao znači spominjao je nisab stoke pa ćemo mi nećemo čitati hadis u njegove ovaj obimnosti nego ćemo samo pročitati ili spomenuti koliko je to nisab kod životinja kod su pitanju ili, ili konkretno ovdje kod deva od 1 do 4 ništa nema čega zakijat to vam je kao koji ima 70-80 grama zla nema zakijat od 5 do znači od 5 do 9 je jedna ovca jedna ovca od 10 do 14 dvije ovce od 15 do 19 tri ovce od 20 do 24 četiri ovce od 25 do 35 jedna deva mla, mla, mla, mladunče ženka koja je napunila godinu od 36 do 45 ženka koja je napunila dvije godine i ušla u treću. Od 46 do 60 ženka koja je napunila tri i ušla u četvrtu godinu. I od 60 jednu do 75 ženka koja je napunila četiri i ušla u petu godinu. 76 do 90 dvije ženke koje su napunile dvije i ušle u treću godinu od 91 do 120 dvije koje su napunile tri i ušle u četvrtu Ovo su znači Nisab koga je Ebu Bekr ljudima poslao im znači pismo sa ovim Nisabom pripisujući ga poslaniku sallallahu alaihi sallam i nema razilaženja među islamskim učenjacima kada je u pitanju znači ovaj Nisab složni su svi da je na je li da odgovara ome što smo spomenuli ako pređe više od 120 onda je tu razilaženje među islamskim učenjacima ali je poznato kod e, većine suprotno hanefijskim pravnicima Ibrahima i Nahaju i Teuriju da ide od 121. do 129. da idu tri koje su napunile dvije i ušle u treću godinu od 130. do 139 idu, ide jedna koja je napunila tri i ušla u četvrtu i idu dvije koja je upunila dvije i ušla u treću i tako do 200 više, znači sve ima svoje pravila, nećemo dalje čitati da vas zamaramo ovim ciframa, znači možete ih samo čuti i neće vam puno koristiti. U smislu nećete ih odmah zapamtiti. Znači, ako bude imao više od 150 deva, neka se obrati, kazat ćemo mu koliki je nisam. <laughs> I tako svaki 10 deva je oprošteno jel dakle, u redu, kažemo 140 do 149. Ti 10 deva, tu je znači isti nisab. Jel u redu, tu je isti nisab. Kada pređe 10 više, onda ulazi u novu, znači, kategoriju i tada je poseban, znači, zekaj. I ovo obuhvata sve vrste deva, bez obzira kako izgledale, koje veličine bile, znači sve se one ubrajaju, znači i sve se računaju, jer hadisi nisu napravili nikakvu razliku. Čovjek je dužan da izdvoji devu koja je određene veličine ili starosne dobi, a nema je. A nema je pa je dužan da izvedi devu koja je napunila dvije i ušla u treću godinu a nema je može mjesto nje da izvedi devu koja je napunila jedna i ušla u drugu godinu ali da da naplati pa da naplati dvije ovce ili dadne 20 dirhema 20 dirhema to vam je par maraka možemo se za, za par maraka kupiti dvije ovce U hadisu je došlo tako. Ali u hadisu kada je došlo 20 dina, to je bila vrijednost u to vrijeme. Pa ćemo mi danas, znači, nadop, nadop, nadoplatiti koliko vrijede dvije ovce. Koliko vrijede dvije ovce. Ili da da devu koja je napunila četiri ušla u petu i da uzme dvije ovce ili 20 dirhama. U redu? da uzme čovjeka koji sakuplja, koji zove Esai. Esai je u islamskoj državi čovjek koji sakuplja zekijat, određen od vladara koji je sakuplja zekijat. Zato, braći, nije dozvoljeno čovjeku da sam ode da sakuplja zekijat i kaže ja sam od skupine od amiline alejha i oni koji prikupljaju zekijat. I sam se mu uzima procenat. To je pogrešno. To je zabranjeno ti ne možeš sebe uzmet procenat, nego ćeš ti doći i raditi i dobit ćeš platu. Evo red, mjesec dana radiš i dobiješ platu, duplo više nego drugi, nije problem. A nećeš dobiti nikakve procente. Jer kada se radi o milionima, taj da je 0,1% je tako puno. Bićeš odmah sutradan ti, onaj kome trebaju poslati nego da pokupi zekijat od tebe. Jel u redu? Do juče si bio siromašan, pokupio zekijat od ljudi i sutradan si postao čovjek od koga se uzma zekijat. Ne, To je pogrešno. Nema procenata, nego imaš određeno platu za ono što radiš uslugu, odeš kod protivnom obiđi par trgovaca dole po Kuvajtu i po Saudijskoj Arabiji i po Kataru ovaj, i da uzmeš reda i 0,1 koliko hoćeš nula, opet kad trećeš ispod Boga zato što su veliki braće ljudi plaćaju zekijata po 23 40 miliona dolara znači to su ogromne pare tako da nema procenata nego čovjek ima određene znači da i ne može svak kupiti zekijat čovjeku nešto ovaj kaže ima posti muslimane daju zekijat i kroz selo ko će davati zekijat mora biti organizovano mora se znati ko prikuplja ko je pred koga dolazio koliko je prikupljeno kome će se dijeliti kako će se sve jer kada se kaže inne me sadaqatu lil fuqara wal masakin uzvišeni Allah kada spominje kategorije kome pripada zekijat pripada njima kako da znamo znači iz toga razumijemo da ima ima nekakva tabela na kojoj su napisana imena šta? Siromaha, ljudi koji su potrebni, svako u kakvom je stanju. Znači mora biti ta podjela zekijata da bi bila ispravna. Ako je organizovana, uprotiv ne smeta da čovjek sobom da nekome šta? Zekijat. Ne smeta da čovjek sobom da nekome, to nije znači ovaj sporno. Ali ako je organizovano i ako čovjek prikuplja, onda mora biti to na jednom višem nivou, i mora se znači šta je prikupljeno. Iz ovoga hadisa isto razumijemo. Ako treba da da devu koja je napunila dvije i ušla u treću godinu, pa nema, pa da ono koja je napunila četiri i ušla u petu, za koliko je stepeni dao više? Hm? Trebao je za dva i u treći. on je dao za četiri i u petu. Pa za, za dvije deređe. Prvi put je bilo za jednu deređu, pa će dati šta? Dvije ovce, i 20 din, e, dirhema. Sada je dao za dvije deređe, nema takve. Ha. Sada će dati šta? Dobit će nazad u stvari četiri ovce ili 40 dirhema. Dobit će znači ovako, četiri ovce ili protuvrijedno za četiri šta? Od čovjeka koji prikuplja zeke. Baš tako. Pa znači nema znači nikakve nepravde u tome u tome pogledu ovdje samo a, izuzima se u ovome pravilu kada čovjek treba dati ženku koja je napunila godinu i ušla u drugu može za nju dati mužijaka koji je u upotpunio dvije i ušao u treću godinu i ne, moža, ne mora ništa da naplatiti niti će mu se ništa vratiti to je znači izuzetak koji je došao u hadisu Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu je li dozvoljeno čovjeku da daje vrijednost ili više od onoga čime ga šerija duži čovjek koji daje više od onoga čime je zadužen može biti u jednom od dva stanja prvo da čovjek izdvoji znači devu koja je napunila dvije godine i ušla u treću ateba koja je napunila jednu i ušla u drugu godinu. I ovo je dozvoljeno bez razilaženja među islamskim učinjacima. Nema razilaženja među islamskim pravnicima kako spominje Ibn Dame i drugi. I na to ukazuje hadis u kome je poslanik Salosaleme kaže to ti je sedaka ako je daš prihvatit ćemo je od tebe a tebe će Allah nagraditi Znači da čovjek dadne više nego šta što što treba. I to je znači minimum koji je došao. I to su to je brojka koja je na šerijetom minimalno. A preko toga što se dadne ne smeta. Za razliku i nije tako uvijek braće u šerijetu. Imate zikr nakon namaza 33 puta. Ne smijete dodati 34. Jer taj je broj ciljan sam po sebi. Jel u redu? Broj je ciljan sam po sebi. I tamo gdje su brojevi u, cilj, u šarijatu ciljani sami po sebi, to je poznato kod učenjaka islamske jurisprudencije, ne smijemo dodavati na te brojeve. Ne smijemo, znači, dodavati na te brojeve. Niti trebamo oduzimati od njih. Bičevanje čovjeka koji počini na, moral koji je bio neoženjen. Ne smijemo kazati, dodat ćemo ili oduzet ćemo jedan bič nego moramo znači ispuniti ono što čarija traži od nas drugo stanje da umjesto ovce da devu dužan je da da šta ovcu, a on daje devu ima čovjek na primjer 40 ovaca vidjet ćemo kada do ovaca kakav je nisam ima 40 ovaca i treba da da jednu ovcu na 40 ovaca i on dadne devu Može to tako? Tu je raziloženje među islamskim učenjima. U prvom slučaju nema čega. Spora. Trebaš devu od dvije godine, ti daš od četiri, ne smeta, od četiri je vrijednija. Dao si od iste vrste i ne smeta. Međutim, ovdje se mija šta? Poslanik sam kada je rekao da se na 40 ovaca daje, šta je rekao? Jedna? Ovce. Dobro, kad čovjek dao dvije ovce, može li? Bez razilaženja. Ali da devu, jer od iste vrste. Jel se izmijelo Nešto. Jeste, ima izmjene. Ima izmjene. Tako da je tu ovaj, kod jednog islamskog učenjaka, znači, jedni, jednog djela islamskog učenjaka, a, znači, na stavu su da se ne može to mijenjati, odnosno mora se dati onako kako je došlo. Ebu Hanife i Šafija i po ispravnijem mišljenju malikijski učenjaci kažu da to može proći, da je to ispravno dok kažu Hambelije da ne može. Jednostavno kažu, to što u šarijetu tako i nema promjene. Šarijet je došao čime? Da se daje ovca u tom slučaju ili da se daje deva i nema promjene. I nema promjene. No, međutim, neki hambelijski učenjaci su podržali stav većine pravnika, pa kažu može. I ispravno je mišljenje da može doći. Ispravno je mišljenje da može, zato što nije svatljivo da vrijedi deva koja je napunila godinu i ušla u drugu za 25 do 35 deva a da ne vrijedi za manje od toga. Jel u redu? Znači, deva vrijedi za koliko? Za 35 deva. A ne vrijedi ako, je, ako ima 15 deva. To je znači a, teško shvatljivo i to ne odgovara ciljevima širijata. To ne odgovara ciljevima širijata. Pa ispravno mišljenje većine islamskih učenjaka da se može i od ovaj, iste vrste, znači da se može izdvajati kako i od različite. Znači nema nikakvog spore, nema razlike u tom pogledu. Nakon toga nam dolazi pitanje zekijata krava. Da ćemo šao tela o tome govoriti u narednom druženju. koje će biti naredni utorak a onda sedmi i četrnesti april nećemo imati predavanje znači sedmi i četrnesti april nećemo imati predavanja nego naredno znači će predavanje biti 21. aprila Znači imamo naredne sedmice predavanje, to je 31. mart. Pa onda pravimo pauzu od dvije sedmice. Znači, pauza je razlog je što ja neću biti znači u Bosni pa ćemo nastojati da nađemo nekoga za zamjenu nam uzvišen je Allah lakša da neko dođe u svakom slučaju nastavljamo ponovo 21 aprila. S tim da imamo, znači, u naredni utorak, jel u redu? U naredni utorak imamo, 31. marta, pa onda 7. i 14. aprila nemamo i ponovo imamo 21. Imamo ovdje dva pitanja, da li je dozvoljeno spajati namaze u mjestu boravka, koliko smo krenuli na put? Nije. Nije dozvoljeno čovjeku da spaja namaze u mjestu boravka kad krene, zato što je poslanik sa osrame kako došlo kod Buharije, klanjao u Medini četiri kjata podne, a klanjao je kod Abaru Ali ili, ili na Zulhulejfi, klanjao je četiri, dva rekiata i Kindije. Čovjek ne može spojiti osim kad iziđe iz mjesta stanovanja. Da li je propisano neko učenje iz tih par bismila prije početnog bitvira? Nije. Kaže ima Mahmed u svome dijelu Risalatu Salah kada je upitan ima li bilo kakav govor, bilo šta imali prije početnog tekbira, kaže la nema, ništa. Prije početnog tekbira nema, ni para, ni bilo čega. Ima dova između jezana i kameta, to je drugo. Ali nešto što je vezano za namaz i stikvar, ili nijet riječima, ili bilo šta drugo, nema. Znači, prije namaz se počinje, ulazi se u namaz početnim tekbirom, a izlazi se ovaj, izlazi se selamo. Jesi to je odgovor na ova dva pitanja. Ovaj, nama je večeras ovdje došao šej Bilal pa bi bio ovaj pravi absurd da on se ne obrati a ja sam imam drugi termin i razmišljao sam ko bi to mogao večeras da mene zamijeni pa ja razmišljam jedno i uzvišen je Allah hoće da on se obrati šej Bilal pa bujno šej ja nije zahmeta Allah je dao svako dobro šej še Hvala da ti zemlje. Salam. كم بقي من الوقت؟ Salam alaikum. Salam Ovako se ulema snađe kad treba otići. Sam tu znaš. E. Koliko nam je ostalo od بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Ovo مفاجأة إذا نجيني Ali oni koji govore iz Allahove knjige ne smiju nikada biti iznenađeni. Jer Allah te ve taala kaže: man ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah." Ko to bolje govori od onoga koji govori Allahovim govorom? Poziva Allah wa amila salihah, radi dobra djela, nije to zaboravio jer bez toga nema bereketa wa qala innani minal muslimin i potvrđuje da je on od muslimana naprotiv on je prvi u djelu iskoristimo ovo vrijeme draga moja braćo da navedemo neki od primjera ili neki od načela ehli sunneta ul džema. Mi često čujemo mi smo ehli sunne i jesmo hvala Allahu tabareke wa ta'ala. Po prvi put dobro ovo zapamtite. Na ove prostore je došla ehli sunnetska da'ava 92. Došla je znači ehli sunnetska da'ava u pogledu fika prije davno nekada, prije 700 ili 600 godina. Ali ona akida na koju je bio Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, Ebu Hanifa, Tahavija i drugi, ona je došla 92. I mi često danas čujemo da se ljudi pozivaju, kažu mi smo od, od ehlu sunneta vol džemata. To je blagodat. I to je jedini pravi put. I na tome su bile prve tri generacije i onda pojedinci i svi ostali generacija ili manje skupine. Kako da znamo da je neko od sunneta? A kako da znamo da neko možda u tom segmentu nije od sunneta? Navešćemo nekoliko nekoliko načela, a nemamo vremena za sve. Pod broj jedan, ehlu sunne ul džema'a, draga moja braćo, zagovara suđenje po Allahovom zakonu. Jer kako kaže Hasan al-Basri, ليس الإيمان بالتمني ولا بتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب في القلب ونطقه لسان kaže nije iman po željama i čestitkama nije iman znači po željama i po emocijama nego je iz, iman ma okara fil kalb ono što se smiri u srcu znači povjeruje srcem znate li ko su najveći nevjernici ko? Bush i drugi nije munafici kod nije problem srca oni kažu la ilaha illallah ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Je li tako ili nije? Ima ljudi koji kažu Mi vjerujemo Allah je sudnji dan, a, al Kur'an im kaže, ne, ne, vi lažete, vi niste mu'mini. Znači, oni govore i dijelom potvrđuju, klanjaju sa muslimanima, zar nisu muslimani munatici klanjali, ali gdje je problem? Fi kulubihim marab, fe zadehumullahu maraba. U njihovim srcima je marad, šta je marad? Kufr. Pa se taj njihov kufr povećava. I zato Hasan al-Basri kada objašnjava šta je iman kaže lejse l-imanu bi temenni wala bi tahalli walakin l-imana ma wakara fil qalb wa nataqahu lisan ono što se smiri u srca to je iman potvrdi ga jezik famen kale hajra wa amila hajra kubila minhu pa ko kaže dobro i uradi dobro i srcem i dijelom prima mu se ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه ako kaže dobro a ne potvrdi to dijelima ne prima mu se i zato je ahlu sunnet kako kaže imam al-Bukhari sreo sam hiljadu učenjaka كانوا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول والعمل kaže sreo sam hiljadu učenjaka svi su bili ubijeđeni da iman raste i opada i da je iman govor i dijelo. Eh, ehlu sunnet na prvom mjestu stavlja i to je prvo načelo ehlu sunneta da zagovara suđenje po Allahovom zakonu i negira iman onome ko to ne zagovara. Pa ne smije sa usta muslimana da izađu riječi mi moramo biti velike demokrate. To u mom prevodu znači moramo biti veliki čafiri. Jer šta je demokratija? Hukmu ša'ab. Ljudi sude. Nemoj njemu sto bićeva, ne vjerom podnijeti. Daj njemu 30. A sad smo čuli šta je brojka. Nema tu po bavi, po stričajima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuke. fima šeđara bejnahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما tako bi gospodara tvoga oni neće mu'mini oni nemaju imana nikako im iman nije u redu ne radi im re, re, regulator im dobro ne radi pokvario se prigrijava im se motor sve dok tebe Muhammeda zasudi u sporovima svojim ne prijavate a zatim nakon tvoje presude u dušama svojim nimalo te gobe ne osjete dobro, slušajte. U selimu te slima. Ne može biti ja sam ljutio napravo i odgađamo mi to za sudnji dan. Džaba ti nisu dehali sunneta. Znači ti svoju strast slijediš. A Kur'an kaže Fela u rabbi ke la ju'minun. Tako mi tvoga gospodara.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 Ako se negdje raziđete, vratite to Allahu i njegovom poslaniku. Vratite u šerijatu, suđenju, ako vjerujete u Allaha i sudni dan. Znači, kogod danas zagovara da je ahlu sunnet, ako ne zagovara suđenje po Allahovom zakonu, šta to znači? Mi realno razmišljamo. Mora u tvojoj kući da bude Allahov zakon. Ne može biti halifa u dinijama, bola. Ne može. Uz veliku čast, je tvoja hađinca išla na čagu i voli Allah, ali ona je u dinijama. Ne može ona biti halifa ti predsjednik vlade. Ne ide to nikako. Zato što kaže poslanik alaih salatu selam La yuflihu qaumun Jer al mar'a Neće uspiti narod U propaštene narod koga predvodi žena Ja nisam hrabar, ali oni hrable ljude Znači, ehlu srne zagovara suđenje po Allahu zakonu. Ne mereš u Sarajevu, moreš u svojoj kući. Tu mora da sudi Allahu zakon. A ne ti kažeš, hajde brate moj rođeni da klanjaš, kaže, ne da ja imam dokaz iz Korana. Šta ti je dokaz? Kaže, laju kellifu Allahu nefsan illa usaha. Allah nikoga ne potrećuje preko njegove mogućnosti. <laughs> Njemu treba fetva ili letva, šta je misli? E, drugom kažeš, sine, hajde da klanjaš. Kaže, babo, laj krahe fid din, kad te beje na ruštu minal gajit. Nema prisle u vjeru, jasni put se jasno razkrije o zabludi. Znači, ehlu sunne, Jer danas, braćo, mi ovom našem pokretu imamo puno problema. Ali niko se ne faća da riješi probleme. Mnogo muslimana ne govori, pa džaba možda klanjaju. Mnogo je, mnogo je ljudskih hakova zlo, znači, ovaj, uzopirano. Ko će to riješi rijac? Alija i židov pred Kadijom, Šurejhom, halifa muslimana. Ali nemamo puno vremena da se proširivamo kod svake ove tačke. Tačka broj dva. Ehlu sunnet je, draga moja braćo, srednje puta u svemu. Geografski, kako kaže naš šeheh Ibn Qajim, kaže, Ja'ala Allahu lil muslimine wasati hadil ard. Muslimanima je Allah odredio srednji dio ovoga dunjaluka. Vođale lil kufari atrafiha. A čafirima ostaje od čoškove. Jeste li vi ikad bili da ima neki poslani da se pojavio iz Finske, iz Italije, iz Austrije i Njemačke, iz Bosne? Ima lažni hadisa i o Bosne, znate li vi to? Kažu, ima lažni hadis, to je sa baš čašći. Kako je Muhammed Ali Sram kad išao na Mirađ, naišao preko Sarajeva. To je Sarajevo rekao, divan li ovaj grad i pobožan je ovaj narod ako slađe na poslanika, ali islam kako je došao oba sahija, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Znači, mi smo srednjeg puta u svakom pogledu. U pogledu sifata i u pogledu Allahu i Tebareka u tada imena smo srednjeg puta. Nismo oni koji nije čuo Allahova svojstva, niti oni koji filozofiraju oko Allaha i svojstava nego kako je Allah te bareke u tala rekao za sebe mi to uzimamo pod pravilom lejse ke misli šej o huve samijom basir ništa Allahu nije slično on sve čuje i sve vidi u pogledu kadera mi smo srednje puta ne kažemo da smo mi da je kadar džebari da je jednostavno određen kadar kao što imaju džebrije niti kažemo da čovjek ima potpuno slobodnu volju, nego smo u tom pogledu srednjega puta. U pogledu vaada i vaida, nikome ne obećavamo džennet. Niti nekome kažemo, sigurno ćeš ti u džehennem, osje za koga je rekao Allah ili njegov poslanik. Pa smo u tom pogledu srednje puta, u pogledu firaka, skupina koje se zabludjele, mi smo između Haridžija s jedne strane i Murđija s druge strane, koji kažu dijelo nije od imana. Pitno je da kažeš la ilaha illallah i ukradi čego šta moraš. <laughs> Jer dijelo nije od imana po njegovom. Znači, mi smo ehlu srne srednjeg puta u svakom pogledu. Dalje, na čelo ehlo srne, ta draga moje braćo, da mi stajemo kod dokaza. Mi smo ehlu delil. To ne znači da mi ne poštujemo akl pamet, da mi ne poštujemo rej, mišljenje, da mi ne poštujemo kijas, naprotiv, mi smo drogu zabranili kijasom, nema je ni u Kur'anu ni sunnetu. I mnoge druge stvari smo riješili u našoj vjeri upravo tom analogijom. Ali nakon jasnog dokaza ne možeš kazati moj še kaže vako. A moj še kaže nako, ali ne treba to svat ovo je područje, šljive nije područje datule nema tu palaho svojoj pameću davat prostora. Šta to znači da mi stajemo kod delila? Bilo koji delil, malo ovo prije smo naveli za namaz i ostalo. Ne, ne, ne, ne. Ehlu sunne uzima sve delile i stavi na hrpu. A onda te delile provuče kroz filtere. I na kraju donese, znači, rađih il qavl. Najjače mišljenje. Najjače mišljenje. Znači, po svakom pitanju, mi nismo doli ljudi koji idemo naprijed, pa smo zglajzali i onda tražimo dokaz da opravdamo svoje stanje. Ne, ne, ne, ne. Mi stajemo, kao što je rekla Ulema, jer je u ibadetima obavezan stop. Znači, ima stop. O, u osnova je u ibadetima tahrim. Znači, haram je ibadet dok ne dođe dokaz. Do a halal je jesti pit dok ne dođe dokaz. Došao dokaz da je zabranjen ovaj magarac ili onaj, ne možemo ga više jesti. Ali u ibadetima je osnovi haram. Ne možeš ti krenuti u ibadet, a ne znaš je li došla, došla dozvola za taj ibadet. Ali da vas sada ne zamaram sa ovim usulskim pravilima, da se vratimo dokazu. Znači, mi smo ehlu delil. Znači, stajemo kod dokaza. Dokaza koji je iz Kur'ana, sunneta, ižma'a, kijasa. I to je naša vodilja. Pa ti neko kaže, ne možeš udati svoju čerku ako ona nema velija. Jer poslanik kada je salatu wasalam kaže kako je došlo u sahiju džamija. La nikaha illa bil voli. Nema nikaha osim sa velijom. Neko dođe pa čekaj, a ima u Hanefijskoj upravnoj školi da može žena sama sebe da uda. Jesi to ti pametniji bila od Ebu Hanife? Ne Bože, sačuvaj. Nego do Ebu Hanife nisu došli ove hadise. Kako to? Pa nisu došli hadise ni do Ebu Bekra mnogi. Vi znate kako bilež imam i muslim o tifusu kada se pojavio da je Omer radijallahu ta'ala anhu i Ebu Ubejda ibn Jarrah raspravljali pa je došao Abdurrahman ibn Auf i rekao im hadis poslanika ali salatu wasalam da je poslanik sam zabranio kada se pojavi u jednom narodu tifus da neko od, od toga naroda izlazi ili da neko ulazi tom narodu znači onaj koji unutra ostaje sa njima i to je prelazna bolest a onaj koji je vani neće ulaz da se zarazi Omer nije znao za ovaj dokaz u to doba nisu svi asabi znači imali mogućnost da dođu za svi dokaza i tako će biti do kijameta upravo i prelazimo na sljedeću tačku kod Ehlu Sunneta, a to je da mi ne prepisivamo ismet nikome sem Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Znači jedino poslanik kada je salatu wa sallam ne može pogriješiti u pogledu objave, u pogledu dokaza. Svi ostali mogu pogriješiti. I zato je kazao mali riječi koje se zlatnim slovima treba ispisati min kulli yuhad wa yurad illa sahibi hadha al-qabr od svakoga se uzima i, do, i ne uzima osim od stanovnika ovoga kabura pokazujući na poslanika ali salatu wasalam znači mi smo ehlu delil pa je Ebu Hureyra naučio ajetul kursi od koga? od šeitana od iblisa znači našao je kod njega izgubljenu stvar muslimana dokaz i uzeo je I zbog toga mi stajemo kod dokaza i ne damo filozofiji da uđe. I ne smijemo, znači, se smijava sa dokazima ili šarijaskom terminologijom. Ja sam svojim ušima čuo doktora islamski nauka koji kaže ova filozofija je sišla sa sedmog neba. To je pomen isto koga bi kazao ona kurva što radi tamo sa oproštenjem nekom hotelu, ona je hurija ili možemo krm kao kurban. Ne može. Ne smijemo, znači, terminologiju koristiti. Ne možemo vahi nazivati laži, jer je laž filozofija. Petljanje, pježanje od istine. Tako isto, ne možemo šarijat nazivati demokratijom. Ne možemo kada samo mi da budemo velike demokrate. Mi možemo da kažemo, hajmo mi da budemo veliki mumine, a znamo mi šta proizvodi i proizilazi iz imana, a šta proizilazi iz demokratije. Dalje, draga moja braćo, ahlu sunneti arhamu nas ili nas, kako kaže šeho l'islam ibn Tejmije i šeho l'islam ibn Qajim, mi smo ahlu sunnet najmilostiviji prema ljudima. Znači, nema kod ahlu sunneta žešćine prema vjernicima. I zato čim vidite nekome da mu je hijjama potrebna, iznate mu hijjamu, nemojte puno da mu stoji naprijed ta neka crna krv u njegovom licu. Iznate mu odmah hijjamu. Jer je ahlu sunneti arhamu nasirin nas. Oni su uvijek lijepog osmijeha. Oni su prijatni, oni su blagi. Muhammedur Rasulullah, والذين ماهو أشداء على الكفار رحماء بينهم mi smo samilosni prema čovjeku dogodi je u okviru islama dok se god okreće prema kibli i ne žurimo da ga istiramo iz dina lako nego se nego žurimo da mu ne damo u džehennem lako to je ehl sunnet i kada bi mi braćo ova načela imali tako mi Allaha vidjeli bi kako ljudi ulaze fidin illa i efuađa u skupinama zato što je ovo ono što je za kratko vrijeme uvelo najoholije ljude na, Alba, na, na polotoku u Islam. Ovo je slomilo Omera, ova akida i ovaj menheđ. Ovo je slomilo Hamzu. Ovo je slomilo Halida ibn Velida. Ovo je slomilo Ebu Sufjana. Ovo je slomilo, znači, najveće silnike tog vremena. Zato što ova vjera svakvim metodama ostavlja ljude bez teksta. I za kraj, pošto nemamo puno vremena, ehlu sunnet jubeširune, vola ju neferun, ju jesirune, vola ju asirun, ju sedbidune, vola ju karinun. Ehlu sunnet olakšava ljudima. Ehlu sunnet donosi radosne vijesti i donosi radosne vijesti ljudima. Uvijek ima optimizam, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم mu'minin. Nemojte tugovati i nemojte se razočarati. Vi ćete pobjediti ako mu'mini budete. Al-aqibatu lil muttaqin. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون mi smo u Zaburu zapisali posle, znači kod Dauda alaih salatu wasalam, da će zemlju naslijediti iskreni Allahu i pobožni robovi. Doće Islam i pobjeće Islam. Ali kojeg će Islam propovijedati Mehdija? Islam ehli sunneta vol džemaata. Neće Isa alaih salatu salam reći ja sam od pet odabranih poslanika pa pomakan da je sa Efendija Mehdija malo učešak da ja ovde očejifim sa mihrabom. Neće. Nego će on biti počašćen i pokazat će ljepotu pripad, znači pripadnosti ovoga menheđa da će biti sretan da klanja iza imama ehli sunneta vol džemaat. I zato, draga moja braću, ovo je onako zbrda i sadola. Ima puno načela ehli sunneta, ali pokušajte ovi nekoliko da vidite ima li kod vas. Ima li kod vas zalaganje se sudi po Allahovom zakonu? Ima li kod vas davanje pameti prednost ili se staje kod dokaza? a mi ne negiramo akl ima li kod vas ima li kod vas tog, te milosti prema vjernicima ima li kod vas optimizma ili je gotovo često sjedeš sa bratom kako je nevoja ništa ma kaže ovo je sve za pobit ne ovo je propalo sve sjedeš sa drugim kod njega kaže kako je kaže milina Mil, kako, kako je ti Milin govoriš? Kod njega je kao, znači, mašala, sve je na svom mjestu. Nije dobro. I u pogledu toga smo mi na srednjem putu. Ono što je dobro, pohvalimo da je dobro, a ono što ne valja, to znači kažemo da ne valja. Zato, draga moja braćo, ehlu sunne, svojim načelima počeo je da osvaja ponovo svijet. I zbog toga čuvajte se dvije krajnosti. Jedna je irđa, a jedna je haridžizam. I ja tačno kad pogledam muslimana i ovoj džami znam kakve bolesti ima. Ili je pretjerivanje, ili je poigravanje. Kao što je opasno pretjerivanje, tako je opasno i poigravanje. Kad vidi muslimana ujutru da prolazi ovdje i neće u halku, on je na mom rengenu dobro pokazao da je ispao iz vinkla. Jer on je, mašallah, nema on, nema on, nema on snage da savije noge netahijat i da sjedi. I jednoga dana će biti neprijatelj ove davi. Kao što kaže Hudejfa ibn Jeman za ajet u kome kaže Allah tabareke wa ta'ala Ja eyuha lezina amanu la tattakhidu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd ومن يتولهم منهم minkum fa innahu minhum o vjernici nemojte židove i kršćane uzmati za svoje prijatelje oni su prijatelji jedni drugima ko od vas nije uzme za prijatelja on je od njih kaže Hudejfa ibn Jeman tumačeći ovaj ajet kaže mnogi ljudi će biti židovi i kršćani a neće ni osjet da sto Zato što će imati naklonost i ljubav prema židovima i kršćanima. Šta imaju židovi? Imaju oholost. Šta imaju kršćani? Imaju neznanje. Pa smo mi, ehlu sunne, to jeste islam, daleko od oholosti i daleko od džehla. Pa kako ćemo se upoznat sa Allahom vjerom ako ne budemo sjedili na etahijatu i proučavali Allahu tabarake wa vjeru i gledali tačno kako je to Ebu Bekr vjerovao kako je to Omer vjerovao kako je to Ebu Hanifa vjerovao šta je kod njega bio prvo nakl ili akl ili je prvo gledao u dokaz ili u svoju pamet a mi vidimo danas jedan halel na ku poremećaj a vidimo da svi kažu islam rješenje je islam ali koji islam islam prve tri generacije islam koga je razumio Ebu Bekr, Omer i njima slični. To je islam s kojim možemo izaći iz ovoga stanja. I na kraju, draga moja braću, poslušajte zadnje obraćanje šeha Abdul Melika, začetnika ove da'ave na ovim prostorima. I molite Allaha tabareke wa ta'ala da nam otvori srca da sa njima razumijemo i da nam otvori naše duše da Allaha tebareke ve taala istrano i iskreno obožavamo. A poru kao li hada ostavila li olekom pestavu feruhu innehu huva gafuru rahim 20 maraka je, znate pa nije še, valjda samo 20 maraka jeftim. Pa malo će biti sad nezgodno. Kažu ko je bliže vatre, taj se bolje grije. Evo mi je kopiraj. Evo ili pekar, kopiraj tu pekar. Ne, i ovi malo krajšicima tamo. Evo ovima iz Travone, tamo. Evo, imamo. Mi se se Hercegovic znači. Allah, braće, da vas pomogne. Ja sam, nisam imao, nimalo namjeru. Mislio sam da u sobotu ponovo sjednemo i da govorimo malo širnije o nekim stvarima, ali ako do toga bude života i zdravlja, Allah da nas pomogne. Pokušajte, braća, vi koji ste domaćini, kad šeh Safet drži vaz ili neko, jer ovo su naučna predavanja, mora mozak biti, znači, puno skoncentrisan. Ove male deđale nekako ismirte. Znači, nađite metode. Date im bombona, kupte im nešto. Date babama njihovim para, nešto dadite, samo nađite metode da ne skaču, da ne remete ovaj, koncentraciju. stvar nije zima još. Субтитры сделал DimaTorzok